أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أمر بالدعاء ووعد بالإجابة ووعد للمتقين بالثواب وللمجرمين بالعقاب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفهما وألهكني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yefqahu qavli. İslam dinində ən mühüm mövzulardan birisi olan ixlas barəsində inşallah söhbət edəcəm. İxlas bütün müsəlmanların bildiyi kimi hər bir salih əməlin qəbulu üçün ilk şərtdir. yəni Quran və sünnətdə varid olmuş Allah subhanahu və tealanın əmirləri, qadağanları, əmirləri yerinə yetirərkən və qadağanlardan çəkinər, çəkinərkən bu itaətlərin qəbul edilməsi üçün Allah tərəfindən ilk şərt ixlasdır. Şeyxül İslam Abdullah ibn Abdurrahman Əbu Bətin rahiməhullah buyurur ki: "Və qad təzahərət dəlailəl-kitab və sünnə وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص للأعمال والأقوال. Şeyhül İslam Abdullah bin Abdurrahman buyurur ki, e, Quranın, sünnətin və İslam uləmasının icmasının dəlalət etdiyi şeylər açıq göstərir ki, bütün əməllər üçün və bütün sözlər üçün ixlas şərtdir. Və mövzunu mövzunu daha yaxşı anlaşılsın deyə inşallah iki hissədə edəcəm. Birinci hissə, İxlas mövzusunun birinci hissəsi, İxlasın lüğəti və şəri mənaları, yəni İxlasın ərəb dilində olan mənası, dil baxımından mənası və şəriətdə, istilahda İxlasa verilmiş təriflər. İkinci hissə isə, mövzunun ikinci hissəsi isə İxlasın fəziləti, dindəki önəmi, yəni Quran və sünnətdə, ayətlərdə və hədislərdə İxlasın fəzilətinə dair, önəminə dair varid olmuş dəlillər. Birinci hissə İxlasın lüğəti və şəri mənaları. İxlas kəlməsi ərəbcədən tərcümədə əxləsə, yuxlisu feylinin məhsəridir. Mənası isə sadiq olmaq, bağlı olmaq, səmimi olmaq və yaxud da vəqf etmək mənalarına gəlir. Deməli, ixlasın, ixlas kəlməsinin ərəb dindəki tərcümə, tərcüməsi bu mənalara gəlir sadiq olmaq, bağlı olmaq, səmimi olmaq və vəqf etmək mənalarına gəlir. Şəriətdə isə İslam uləması, İslam alimləri e, ixlas məfhumuna müxtəlif təriflər vermişlər. Yəni, bu təriflərdən inşallah qısalarından 5 e, tərifi zikr edəcəyəm. Birinci tərif, İslam alimləri deyirlər ki, Əl-İxləs huvə təxlisul qasd və niyyə min kulli qarədə dünyəvi. İxlas, insanın niyyətini və qəsdini bütün dünyavi məqsədlərdən təmizləməsi deməkdir. İkinci tərifdə isə deyilir ki, Əl-İxləf huvə istivəu ə'malil abd fizzahir vəl-bətin. İxlas, qulun öz əməllərini zahirdə və batində bərabərləşdirməsi deməkdir. Üçüncü tərifdə deyilir ki, İxlas huvə ifradul haqq subhanahu bil qasdi fit ta'ati. İxlas, itaətdə nöqsansız olan haqq Allahı təkləşdirmək deməkdir. Dördüncü tərifdə deyilir ki, əl-iqlas barəsində e, deyilir ki, tərkul əməl min əclin nəs riyəun vəl-əməl min əclin nəsi şirkun. Deməli, insanlar üçün, insanlar səbəbi ilə hər hansı bir əməli tərk etmək riyadır, və insanlar səbəbi ilə hər hansı bir əməli yerinə getirməksə, insanlara görə bir əməl etməksə şirkdir. Vəl-ixlasu ən yuafikallahu minhumə. İxlas isə Allahın səni bu hər iki şeydən qurtarması, xilas etməsi deməkdir. Beşinci tərifdə deyilir ki, Əl-ixlas sirrun beynəllahi və beynəl-abd. İxlas qulla Allahın arasında olan sirdir. La ya'lamuhu malakun Onu mələk bilmir. İnsanın qəlbində olan ixlası mələk bilmir, fəyaktubuhu. Mələk onu bilmir də, yazmır da. Və lə şeytanu yufsiduhu. Şeytan da o ixlası zay edə bilmir, fəsad edə bilmir. Bu ixlasın e, indiyə qədər dediyim bu ixlasın birinci hissə, ixlasın lüğəti və şəri mənaları və ixlasın İslam ələmasına görə ixlasın tərifləri idi. Mövzunun ikinci hissəsi isə ixlas barəsində varid olmuş dəlillər, ixlasın fəziləti və önəm barəsində Quran və sünnətdə varid olmuş dəlillər. Allah subhanahu və teala Bəyinnə surəsinin 5-ci ayətində buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Hansı ki, onlara əmr edilmişdi ki, Allaha ixlasla ibadət etsinlər, namaz qılsınlar, zəkat versinlər, doğru düzgün din budur. Həmçinin Allah subhanahu və teala Zümər surətinin ikinci ayətində buyurur ki, Fə'budillə muxlisən ləhuddin, əl-əyə. Allaha ixlasla ibadət et. Allah subhanahu teala öz ibadətini ixlasla birlikdə olmasını əmr edir. Həmçinin Allah subhanahu və teala Hicr surəsinin 39 və 40-cı ayətlərində buyurur. Allah Subhanahu taala Hicr surəsinin 39-cu ayəsində buyurur ki: "Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi və la ughwiyannahum ajma'in." İblis dedi ki: "Ey Rəbbim, sən məni azdırdığın üçün mən də yer üzərində onlara əməllərini bədəyəcəyəm və onların hamısını azdıracağam." 40-cı ayətdə isə Allah Subhanahu va taala buyurur ki: "İllə ibadaka minhumul muxlasin." İblis dedi ki, yalnız sənin ixlaslı qullarından başqa. Yəni, İblis Allah subhanə və teala'ya deyir ki, müraciət edir ki, sənin bütün qullarını azdıracaqam, yalnız ixlaslı qullarından başqa. Və həmsinin İmam Buxari və Müslimin Ömər ibn el-Xattabdan rəvayət etdiyi məşhur hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnəməl ə'məlu bin niyyət وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən bütün əməllər niyyətlərə görədir. Hər kimin ki, hidrəti Allah və Rəsulü üçün olarsa, o kəsin hidrəti Allah və Rəsulü üçündür. Hər kimin ki, hidrəti dünya üçün, dünyanı əldə etmək üçün və yaxud da qadınla nikah etmək üçün olarsa, onun da hidrəti ona görədir, yəni etdiyi niyyətə görədir. Və həmçinin İmam Muslimin rəvayət etdiyi hədisdə Əbu Abdullah Cəbir ibn Abdullah Əl-Ənsari radiyallahu anhu buyurur ki, Kulna ma'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fi gazatin fekale inne bil medineti le ricalen ma sirtum mesiren ve la kata'tum vadiyen illa kanu ma'akum habasahumul merad. Cabir radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə birlikdə döyüşlərdə idik və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Mədinədə kişilər vardır, nə qədər məsafə keçdinizsə, nə qədər vadini açdınızsa, onlar sizinlə birlikdə oldular. Həbəsəhumul mərad. Onları Mədinədə saxlayan şey xəstəlikdir. Yəni, onlar Mədinədə qalsalar da, niyyətləri sahabələrlə döyüşdə bir yerdə olduğuna görə, niyyətlərinə görə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, onlar da sizinlə birlikdədirlər. Hədis niyyətin önəmini bildirir. Və həmçinin İmam Müslimin Əbu Hüreyrədən rəvat etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə Allah la yanzuru ilə əssamikum və ilə suvarikum və lakin yanzuru ilə qulubikum və fi rəvayətin yanzuru ilə qulubikum və əmalikum. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, həqiqətən Allah sizin cisimlərinizə və surətlərinizə baxmır, lakin sizin qəlblərinizə baxır. Başqa bir rəvayətdə isə qəlblərinizə və əməllərinizə baxır. Və İmam Buxarı Müslimin rəvayət etdiyi, Abdullah ibn Abbasdan rəvayət etdiyi hədisdə, başqa bir hədisdə, qüdsü hədisi Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allah subhanahu və teala buyurub ki, İnna Allaha kətəbəl həsənət və seyyiət, sümmə beyyənə zəlik. Allah subhanahu teala buyurub ki, Allah xeyirlərlə, xeyir əməllərlə pis əməlləri yazıb, sonra bunu açıqlayıb. Fəmən həmmə bi həsənətin fələm yə'məlhə kətəbəhə Allahu Teala indəhu həsənətən kamilətən bir insan əgər bir yaxşı şey etməyə niyyətinə qət edirsə, niyyət etdisə, sonra o əməl edə bilmədisə, Allah subhanahu və teala həmən insana kamil bir həsənət, kamil bir savab yavır. Və in həmmə bihə fəamiləhə kətəbəhə Allahu indəhu əşərə həsənət ilə səb'imiyyətin di'fin ilə ədəfin kəsirətin. Əgər bir insan salih bir iş görməyə niyyət etdisə və sonra da o niyyət etdiyi salih bir işi, yaxşı bir işi etdisə, Allah subhanahu wa ta'ala onun etdiyi o əmələ görə ona 10 savab yazır və o həmən savabı ondan 700-ə qədər artırır, artıra bilər. وَاِنْ حَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً Və sonra Allah subhanahu wa ta'ala buyurub ki, əgər bir kəs bir pis əməl etməyə niyyət etdisə, sonra həmən əməli etmədisə, Allah subhanahu və teala o adama kamil bir həsənət yazar. Yəni, pis bir niyyəti etdi, ancaq etmədi onu. وَاِنْ حَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً Əgər bir insan pis bir şey etməyə niyyət etdisə, sonra həmən o işi etdisə, Allah subhanahu və teala həmən adama bir günah yazar. Və bu hədis də, bu qüçsü hədis də niyyətin hər bir kəsin etdiyi əməlində istəyir əməl salih əməl olsun, və yaxud da asilik olsun, niyyətin önəmini bildirir. Başqa bir hədisdə, Əbu Hureyranın rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə əvvələn nəs yuqda aleyhim yevməl qiyaməti sələtətun. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, qiyamət günü üzərlərinə hökm ediləcək insanlar üçdür. Qiyamət günü ilk üç insana hökm veriləcək. Birinci, Raculun istəşhədə fi səbilillə fəutiyə bihi fəərrəfəhullahu bni'aməhu fəərrəfəhə. Birinci o kişidir ki, Allah yolunda şəhid olacaq, qiyamət günü gətiriləcək və Allah subhanahu və teala həmən kəsə öz neymətlərini xatırlayacaq, tanıdacaq və o insan da Allahın ona verdiyi neymətləri tanıyacaq. Və Allah subhanahu teala həmən bu şəhid olan kəsə deyəcək ki, Fəmə amiltə fihə, sən bu mənim neymətlərim üzərində neynədin? Adam deyəcək ki, qatəltu fi səbilikə, sənin yolunda cihad elədim, döyüşdüm. Həttə qutiltu və o vaxta qədər ki, sənin yolunda döyüşdüm və öldüm. Qalə ləhu, Allah subhanahu və teala həmən adama deyəcək ki, kədəbtə, sən yalan danışırsan. Və ləkinnəkə qatəltə liyuqalhu və cəriun. Fəqət qilə, sən onun üçün döyüşdün ki, insanlar desin ki, o, yəni sən cəsursan və bu da deyildi sənə. Sümmə umirə bihi fəsuhibə alə vacihi həttə ulqiyə finnər. Sonra Allah subhanətələ əmr edir, həmən bu kəsi üzü üstə sürüyüb cəhənnəmə tullayırlar. İkinci kişi, qiyamət günü ilk hökum verilən üç kişinin ikincisi, وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَعَ الْقُرْآنِ İkinci kişi o kəsdir ki, elm örgənib və həmən örgəndiyi elmi insanlara da örgədib və Quran oxuyub fəutiyə bihi Fəərrəfəhu ni'amahu, fəərəfəhə. Sonra həmən kişi gətirilir, Allah subhanahu və teala öz neymətlərini onun yadına salır və həmən kəs də həmən neymətləri bilir, yadına salır, tanıyır və Allah subhanahu və teala deyir, Fəmə amiltə fihə, sən nə etdin o neymətlərin üzərində? Qalə, kişi deyir ki, təəlləmtul ilmə və əlləmtuhu, mən elm öyrəndim və onu öyrətdim insanlara və qərəətü fikəl Qur'an və sənin üçün Qur'an oxudum. Allah subhanahu və teala həmən bu kişiyə deyəcək ki, kəzəbdə, sən yalan danışırsan. وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالْ هُوَ عَالِمٌ وَقَرَعْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئ Sən deyir, elm örgəndin ki, insanlar desinlər ki, o alimdir və Quranı oxudun ki, insanlar desin ki, o qaridir. Fəqat qilə və bu da sənə deyildi. Sümmə umirə bihi fəsuhibə alə vacihi həttə ulqiyə finnər. Sonra Allah subhanədə əmr edir, bu şəxsi də üzü üstə sürüyüb cəhənnəmə tullayırlar. Üçüncü kişi və raculun vəssəallahu aleyhi fəətəhu min əsnafil məl Allah subhanahu və teala üzərinə genişləndirdiyi kişi, hansı ki ona dünya malının hər növündən ona verir Allah subhanahu və teala fəutiyə bihi fəərrəfəhu ni'aməhu fəərəfəhə sonra həmən bu kişi getirilir Allah subhanahu və teala öz neymətlərini o kəsə xatırladır Və o adam da həmən nemətləri tanıyır. Allah subhanahu və teala bu adama da sual verir ki, Fəmə amiltə fihə, nə etdin bu nemətlərin üzərində? Qalə, mə tərəktu min səbilin tuhibbu ən yunfəqə fihi illə ənfəqtu fikə. Nə qədər gözəl yollar var ki, o yollarla, sənin sevdiyin yollarla ki, orada sədəqə verilir. Bunun heç birini buraxmadım və sənin üçün sədəqə verdim. Allah subhanahu və teala həmən bu adama deyəcək ki, kəzəbtə, sən yalan danışdın. Və ləkinnəkə fəəltə liyuqal huvə cəvədun fəqət qilə. Sən onun üçün sədəqə verdin ki, insanlar desin ki, bu adam səxavətli insandır. Fəqət qilə, bu da deyildi. Sümmə umrə bihi fəsuhibə alə vəkihi həttə ulqə finnər. Sonra Allah subhanahu və teala əmr edir, bu insanı da öz üstə sürüdüb cəhənnəmə turlayırlar. Və bu hədis dəlildir ki, insan nə qədər çətin əməl də etmiş olsa, Allah yoluna cihad etmiş olsa, sədəqə də vermiş olsa, elm öyrənmiş də olsa, niyyəti doğru olmadıqca bu hədisə görə qiyamət günü bu insanların niyyətlərinin fasid olmasına görə ilk qiyamət günü bu kəslərə bu, bu kəslərin hökmü veriləcək və bu kəslər niyyətlərinin saf olmadığına görə cəhənnəm əhlini olacaqlar. Və Bütün bu dəlillər niyyətin salih əməllərdə önəmini və əsas şərt olmasını göstərir. Bunun üçün də ağıl sahibi olan hər bir kəs, hər bir müsəlman daim niyyətini islah etməklə məşğul olmalıdır. Hər bir əməldə hər bir insan niyyətini islah eləməklə məşğul olmalıdır. İmam Sufyan Sovri rahiməhullah buyurur ki, Mə ələçtu şeyən əşəddu aleyyə min niyyətik Li'ənnəhə tətəqalləbu aleyyə. Mənim ən çətin müalicə elədiyim şey niyyətimdir. Sufyan-ı Sövri deyir. Çünki niyyətim deyir, daim mənim üzərimdə çevrilir. Niyyətim dəyişir. Yahya ibn Əbu Kəsir rahiməhullah buyurur ki, Təalləmu ən-niyyətə fə innəhə əbləğu minəl-əməl. Yahya ibn Əbu Kəsir rahiməhullah buyurur ki, niyyəti örgənin həqiqətən o, yəni niyyət əməldən daha önəmlidir. Əməldən daha mühümdür. Abdullah ibn Mübarək rahiməhullah buyurur ki, Rubbə əməlin səğirin tuəzzimuhu ənniyyə. Bir çox kiçik əməllər vardır ki, niyyət onu əzəmətləndirir, yəni böyüdür. Və rubbə əməlin kəbirin tusaghiruhu ənniyyə. Bir çox böyük əməl vardır ki, niyyət onu kisildir. Yəni, insan ola bilsin ki, böyük bir əməl edir, lakin niyyəti salih olmadığına görə həmən əməlin böyüklüyü Allah, tərəfində, Allah tərəfindən kisildilir. Ola bilsin ki, bir çox insan kiçik əməl edir, ancaq niyyətinin, niyyətinin salih və saf olmasına görə həmən əməl Allah subhanahu wa ta'ala tərəfindən böyüdülür. Həmsinin bilinməsi lazım olan bir şey də odur ki, əhl-i sünnət İxlaslı niyyəti itaətlərdə axtarır. Bizim insanların niyyətlərinin axtarılması mövzusu yalnız salih əməllərdə və itaətlərdədir. Asiliklərdə isə niyyət axtarılmır. Və bu məsələdə də bizim ana qaydamız Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisidir ki: "Və innə fil cəsədi mudğatan izə salahat salahal cəsədu kulluhu." Həqiqətən cəsəddə bir ət parçası vardır ki, əgər o parça, ət parçası salih olarsa, bütün bədən üzvləri salih olar. Və izə fətədət fətədəl cəsədu kulluhu. Əgər həmən ət parçası xarab olarsa, fəsad edərsə, bütün bədən fəsad edər. Ələ və hiyəl qalb və o da qəlbdir. Yəni biz itaətlərdə, salih əməllərdə niyyəti, niyyətin önəmini şərt olaraq qoyuruq. Yəni, bir insan salih bir əməl edirsə, o adam haqqında deyirik ki, bu insanın niyyəti safdırsa, ixlassıdsa, bunun əməli qəbuldur. Ancaq e, asiliklərdə isə, günahlarda isə, bir insan günah etdikdə, onun niyyəti bizim üçün önəmli deyil. Biz yalnız onun zahirinə baxırıq. Məsələn, E, bunun misalı münafiqlərlə, var, münafiqlərlə bağlı olmuş, varid olmuş ayətlər, hədislər, münafiqlərin, münafiqlərin qəlbində iman olmasa da, ixlasları, yəqinlikləri, məhəbbətləri olmasa da, onların zahirində salih əməli görürük, onlarla müsəlman müamilə edirik. Lakin onların əməllərinin qəbul edilməsi, onu biz bilmirik. Biz insanların zahirinə hökum veririk. Və asiliklərdə niyyətin axtarılması, yəni asıl işlərdə, günahlarda niyyətin axtarılması, niyyətlərin bilinməsi, əhl-i sünnətlə irca əhlinin ixtilaf nöqtələrindən birisidir. Onlar, yəni, irca əhli küfr edən birisi haqqında deyirlər ki, qəlbi bilinməlidir. Və bu batıl şeydir. Bu batıl şeydir, yəni. E, zahirində küfr olan insan zahirində küfr olan insanın əhl-i sünnətin mövqeyinə görə qəlbinin bilinməsi keçərli deyil. Biz insanların zahirinə görə hökm veririk. Əhl-i sünnətin şüarında deyilir ki, Nəhnu lənə əz-zahir vallahu yətəvəlləs sərayir. Bizim üzərimizə düşən zahirdir. Sirlər isə, batinlər isə Allaha aiddir. Batinlər hökm vermək isə Allaha aiddir. İmam Nəvəvi rahimehullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədis haqqında şərh edərək deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, İnni ləm ə'mur ən ənqibə ən qulubun nəs. Mən insanların qəlblərini yarmaqla əmr olmamışam. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. İmam Nəvəvi də bu hədisin şərhində buyurur ki, mənahu onun mənası inni umirtu ən əhkuma biz-zahir vallahu yetevalla sarair. Həqiqətən mən əmr olmuşam ki, zahirə hökm verim, batinlərsə Allaha aiddir. Həmçinin İmam Buxarinin rəvayət, rəvayət etdiyi əsərdə Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, İnnə nəsən kənu yuxazunə bil vəhi fi əhdi Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm. Həqiqətən insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında vəhyə görə qəbul edilirdilər. Və innəl vəhyə qad inqətəə. Vəhiy artıq kəsilmişdir. Və innəmə nəxudukum əl-ən bimə zəhərə lənə min əməlikum. İndi isə biz sizi sizin bir də zahir etdiyiniz əməllərə görə qəbul edirik. Fəmən əzhərə lənə xeyran Əminnəhu və qərrabnəhu və leysə lənə min sərirətihi şey. Vallahu yuhasibuhu alə sərirətihi. Kim bir də xeyri izhar edərsə, ona əminamanlıq verərik, onu ölümüdə yaxınlaşdırarıq, onun batində hökm vermək isə Allaha aiddir. Və mən əzhərə lənə suən, kim bir də pisliyi izhar edərsə, ləm nə'mənhu, ona əminamanlıq vermərik, və ləm nusaddikhu, ona onun dediyini təsdiq etmərik, və in qalə innə sərirətəhu həsənə. Lab o kəs, mənim batilim yaxşıdır desə də biz onu təsdiq eləmərik. Yəni bizim, bizim hökmdə baxdığımız yer zahirdir. Biz insanların zahirinə hökm veririk və ixlası da salih əməllər üçün şərt olaraq qəbul edirik və sonda bütün müsəlmanlara tövsiyəm odur ki, inşallah hər bir əməllərində niyyətlərini tədələsinlər, ixlaslı olsunlar, ixlası öyrənsinlər və bir-birinə ixlası nəsət etsinlər. Və axiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin. Subhanak Allahumma və bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və ətubu ileyk.